hiru pundu eh, labur eta sinpleen inguruan e, dela mozioa. Lehenik galde egiten du eh, transatlantiko tratatu hori lehen bai lehen gelditzea. Erren nahi baitu e, horren inguruko negoziaketak ustea lehen bai lehen. Eta sustut publiko egitea, gero ondotik, negoziketa horren inguruko elementu guziak. Mm, gure ustez gaur egun ez dira jakinak, horiek publiko egitea. Bigeren puntua, uh, eh, zuen mozio horrek, uh, eh, tukiko kolitebitateekin debate publiko bat irekitzea, uh, Europar batasuneko gaur egun eraman nahi duen uh, politika komerzialaz, baitu, uste baitugu gure ustez eh, ainitzen sobera liberala dela gaur egungo eh, Europar batasunaren politika komerziala. Eta hirugarren eta azken pundua simbolikoki beraz, mozioak eh, ALPC eskualdea eh, tafta akordiotik kampo den ere muak erzen du. Eta gisa hortan, eh, lotzen gira ere, orain arte, eh, orain arte egin duten uh, seiun baino gehiago kotukiko kolektibitateekin. Beraz, horiekin bat egiten du ere eh, arpz eskualdeak. Ondotik beraz boskatu da, eta hor agertu dira, uh, nola azpait, bi ikusbonle eskuin muturrak eta eskuinaren zati handi batek eh, ez zuen uste gisa hartako mozioak bozkatzea eh, eskualdeko asamlada baten eh, bete beharretan sartzen den. E, Erreiten zuten soilik guk legea behar dugula aplikatu eta gobernuaren afera eta kompetentzia bakarra zela hori eta behaz gobernuaren afera soila zela eta ez gurea eta guk alderantziz uh, ezkerreko talde gisa uste dugu eh, beste hainbat gaietan bezala funtsian gisa hortako posturen bitartez erritaren kezken boz gora gailu izan behar dugula eta konsientizazione lan ere egiten dugula eh, postura bat hartuz eta nola erran uh, kakotxen artean lanzer da alert izaitea ere tokatzen zaigula hainbat arlotan, uste dugularik eh, bederen eh, interes orokorra mehatxatua dela. Eta uste dugu, uh, afera hortan, interes orokorra mehatxatua dela. Zer bide hartuko du orai, mozio horrek? Erra nahi du, frantxez gobernuari jakinaraziko edo helaraziko diozue? <clears throat> Bai, bai, hori, hori eginen da. Bon, erran behar da, gauza kuriosua da, bera gaur egun uh, frantxez gobernuaren negoziatzailea da uh, Matias Fekal beraz, e, kanpo komerziorako e, estatu idazkaria, eta gertatzen Matias Feklo hori eh, gu ere eskualde kontsilari dela. Eta funtzean, joan den hostilalean, hor e, gisa. Eta gaur egun arte, eta notik ere hortaz gira, Matias Fekelen postura biziki argia da, Matias Fekelek gomendatzen du Frantses gobernuari, hemendik eta lagazkena artean, Frantzel gobernuak ustea negoziak eta horiek. Ez Matias Feikoren postura uh, biziki argia da, berriz uh, bere postura du inalazidu joan den hostilaren bordelen, eta behaz pentsatzen dugu, hor, uh, Frantzels gobernua aldela lehena, edo lehen bat, Europa armailan, publikoki usteko negoziak eta horiek.